Musico nur yen kai yen estas universala lingvo. Granda musica experimento montras. Dans kai lul cantoi estas compreneblai tra ciui culturoi. Am cantoi ali ne. Ili sonas por fremdai oreloi foie appena ulau amo. Iam frue homoi cantis al siai infanoi melodioin, por luli ilin al ectormo. Unu ella unuai documentoi datas ella jaro du mil antau Cristo. Fortai ritmoi sia vice celiste ciam instigi al danzado. Sciencistoi de la Usona Harvarda Universitato volis scii, ciu cantoi ciui havas certan celon, havas ancau certain etsoin, pri ciui la homoi reagas same. Por el trovi tion, ili collectis cent dec hoc cantoin, el hoc dec ses diversai socioi, de chasistoi collectistoi, ter cultivistoi, cae aliai malgrandai popol grupoi, cae audigis per interreto sonajoin altest personoi en la tuta mondo, porce ili priugiu la cantoin en la repertuaro trovigis apud lul cae dans cantoi, ancao am cantoi cae curatsai cantoi. Ciu exempla sonajo est istio cele audebla dum nur dec quar secundoi. Por eviti eblain antau iugioin, la sciencistoi donis alla auscultantoi ancao ancorau du cromain optioin por respondoi kiui facte ne aperis. Tiel ili ancau demandis, ciù la canto, sur scalo de unu gis ses, racontas ion, au chu gi funebrum pri mortintoi. Cai vere, celcae ella in tutte septcent quindec parto prenantoi falis la captilon, cai consideris am cantoin prefere ciel musicain racontoin, ol ciel am cantoin Generale tamen appenao iu povis reconi am canton, kiel tian, por cio la esploristoi havas jenan explicon. Povus esti, che ce am cantoi mal pli temas pri certa rapidezzo, au ciel complexa estas la melodio, sed che vortoi en tiu caso estas pli gravai. Cai tial multai auscultantoi pensis che temas pri racconto che curazai cantoi aliflanche ne estas am cantoi, tio estis clara por plei multai testantoi. Sed ancao in tiu caso, auscultantoi havis problemon percepti la senson de melodio. Alia estis tio ce dans cantoi cae lul cantoi. Ilin la testantoi povis tutte clare classifici. Cial tio estas tiel, tion las cienzistoi nescias sed ili havas tiain teorioin. Gi montras, che homoi en la tuta mondo estas psicologie tiel similai, che ce certai ritmoi, cae son aranjoi, ili volas danzi. La samo validas, laula esploristoi, inverse ancao por dorm cantoi. Lautio, la auscultantoi el usono, hindio, au portugalio, reagis pri certa stimulo quiu igas beboin ec dormi. Anca pritio estas diversai teorioi, set oni ne estas certa pritio. Ke homoi reagas precipe pri malambiguai ritmoi cae melodioi, tion la esploristoi provis montri en dua experimento ili volis scii, ciù la parto prenantoi priugias la celon de la canto laula nombro de instrumentoi, au ciù lautio, ciom da cantantoi estas audeblai, au ciel estas la rapidezzo, la melodio, au la complexezzo de la canto. Ilia resuma priugjo estis, che lul cantoi estis perceptatai, ciel pli mal rapidai, ilia melodio cae ilia ritmo ciel mal pli complexa, cae la tacto estis considerata mal pli constanta. Rapidai, ritme complexai cae stimulai estis ali attributoi por dans cantoi. Tiui ambau genroi shainas esti en sia basa structuro exacte spegulezai. Estis tamen en la cantoi ancora o io, cion la esploristoi ne povis mesuri per siai demandoi. Eble la homoi reagas pri la maniero de la presento, au kiel interagas ritmo kai melodio, cae vocioi, cae tiel plu. Tion la esploristoi volas o el trovi pli precise.